kad njih dvojica stiguše do mjesta na kome se ona sastaju, zaboraviše na ribu svoju, a ona u more klizne. A kad se udaljiše Musa, reče momku svome, daj nam užinu našu, jer smo se od ovoga našeg putovanja umorili. Vidi, reče on, kad smo se kod one stijene svratili, ja sam zaboravio onu ribu. Sam šeitan je učinio da je zaboravim da ti je ne spomenem. Mora da je ona skliznula u more. Baš čudnovato. E to je ono što tražimo, reče Musa. I njih dvojica se vratiše putem kojim su bili došli. I nađoše jednog naše groba kojem smo milost našu darovali i onome što samo mi znamo naučili. Mogu li da te pratim, upita ga Musa ali da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen.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 To je neki drugi Musa. Pa je kazao Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu Kezebe aduvullah laže Allahov neprijatelj. Pričao mi je Ubej ibn Kjab da je njemu pričao poslanik sallallahu alaihi wasallam da je Musa salam jednoga dana obraćao se svome narodu, poučavao ga, pa su ga ljudi upitali, o Allahov poslaniće, ima li neko učeniji od tebe na ovoj zemlji? Pa je kazao Musa salam, nema niko, ja sam najučeniji. Pa je uzvišeni Allah te barak je o htio da pouči Musa salam i da ga ukori u isto vrijeme, zbog toga što nije vratio znanje Allahu Đelešanu. Zbog toga što nije rekao Allah zna. Ili zbog toga što nije rekao Allah je najučeniji i Allah je taj koji se zna. Pa je rekao uzvišeni Allah te barake o teala Musa ima jedan moj dobri rob na mjestu gdje se spajaju dva mora. Huwa e'lemu minu. On je učeniji od tebe. Ima mjesto gdje se spajaju dva mora I tu se nalazi taj moj rob. On je učeniji od tebe, o Musa. Pa je Musa, ale i salam, istoga momenta kazao Ej, robbi, okejite li bihi, gospodaru moj, kako mogu doći do njega? Čuo je da ima neko učeniji od njega, iako je on Allahov rob, i Allahov vjerovjesnik, i Allahov poslanik, kaže, gospodaru moj, kako se može doći do njega? Pa mu je rekao uzvišeni Allah te barak je otala ili objavio mu, uzmi kaže jednu ribu pa je stavi u mješinu svoju koju nosiš i kaže idi. Pa kaže kada izgubiš tu ribu, kaže on je tu na tome mjestu, tu ćeš ga naći. Pa je Musa salam, krenuo i sa njim je bio njegov dječak Juša ibn Nun. Pa su izišli zajedno i hodali, tražili. Pa kada su se umorili, kazao je Musa salam, Atina gada'ena laqad laqina min safarina hadha nasaba kaže daj nam kaže taj naš ručak više umorili smo se od ovoga našeg puta ovaj nas put izmori pa je ovaj dječak Juša kazao subhanallah kaže ja sam zaboravio da te napomenem da je riba isklizla iz mješine u more na tome mjestu kad smo stali kada smo odmarali riba je iskočila Kaže se da je, u nekim predajama da je naređeno da se uzme riba, velika riba, kaže se hut, hut u arapskom jeziku obuhvata i ribe i kitove i sve obuhvata, znači što je u moru, od riba. Kaže se jednim imenom hut, kaže se jeli za ribe. Pa kaže se da su jeli od te ribe, pa je Allah ženo vratio dušu u tu ribu, pa je ona iskočila. A u drugim se predajama kaže uzmi prženu ribu, pa je Allah ženo vratio dušu u ribu, pa je ona isklizla. Pa mu kaže, ja sam zaboravio da ti kažem da je ona isklizla, a nije me, nije učinio da zaborim, nego šeitan je to tako uradio. Pa je rekao Musa, ali selam, to je, kaže, ono što smo tražili. Fertedda ala atharihima kasasa. Pa se oni vratiše po svojim stopama kuda su došli. Da se vrate, znači, na isto mjesto. Kada su se vratili na to mjesto, došli su i ugledali jednog čovjeka, kome je Musa a.s. nazvao selam. Pa je odgovorio i kazao, zar još uvijek na zemlji ima selama? Pa je Musa a.s. rekao, ja sam Musa. Kaže, ti si Musa benu Israila? Kaže, jeste. Šta kaže? Jeste. Šta je rekao ovaj na početku židov? Da nije Musa a.s. taj. Pa je rekao, zato je Ibn Abbas rekao, laže Allahov neprijatelj. Jer ga je Hadir upitao, jesi li ti Musa benu Israila? koji si poslan Izraeličanima? Kaže, jesam. Pa zato Ibn Abbas utjera ulaža ovoga židova. Kaže, jesam. Ja sam, kaže, došao da me poučiš onome čemu te Allah Želešanu poučio. Pa mu kaže, Hadir, alaihissalam, ja Musa, inni ala ilmin min ilmi Allahi allamenihi Allahu la ta'lamuh. Wa ente ala ilmin min ilmi Allahi allamakahu Allah la a'lamu. O Musa, ti kaže imaš nešto od Allahovog znanja ili kaže ja imam nešto od Allahovog znanja koje me je poučio koga ti nemaš. A ti imaš znanje kome te Allah Žršanu poučio koje ja ne znam. Pa mu je rekao Musa alejhi a.s. Hoćeš li mi dozvoliti da te slijedim? Pa je rekao Inne kerente statija ma'i aje sabra. O kejfe tasbir ala manem nem tuhit bihi hubra. Kaže, ti se nećeš moći strpiti sa mnom. Kaže, Hadir a.s. Musau, ti se nećeš moći strpiti sa mnom. A kako se možeš strpiti na onome o čemu ti nisu vijesti došle i o čemu ništa ne znaš? Pa je učio dalje sve do riječi Imra u suri El Kehf. Pa su krenuli njih dvojica dalje skupa, ne spominje se Juša šta je bilo sa njim. Pa su krenuli dok nisu došli do jedne lađe. Kada su došli do te lađe, upitali su da li mogu da se povezu sa njima. Kada su vidjeli Hadira, poznali su ga, pa nisu im htjeli naplatiti, jeli, za prijevoz. Pa kada su ušli u lađu, došao je jedan vrabac i sa lađe, sa palube ili sa lađe, na koji način Allah zna, uzeo malo vode iz mora, napio se malo vode. Pa je rekao Hadir alaihissalam Musa, alaihissalam, o Musa, Vidiš li, kaže ovoga vrabca i koliko je uzeo iz ovoga mora od vode? Kaže, vidim. Kaže, tako mi Allaha, kaže, moje i tvoje znanje neće umanjiti Allahovo znanje ni koliko je uzeo ovaj vrabac od vode. Odmah Hadir a.s. vraća sve znanje Allahu te barake, te barake o teana. Pa je uzeo Hadir nakon toga i oštetio tu lađu. Pa mu kaže Musa a.s. zar si kaže oštetio tu lađu, a ljudi te džaba besplatno te voze, I ti mlađu nakon toga oštetio, pa mu kaže Hadir alaih salam, elem ekul inne kelente spatija me aje sabra. Kaže, zar ti ja ne rako da se ti nećeš moći sa mnom strpiti. Kaže Musa alaih salam, nemoj me koriti zbog ovoga što sam učinio, zbog moga prigovora. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi salame, da je ovo bilo od Musa i zaborava. Da je zaboravio, pa da je znači bog toga protivio se postupku Hadira alaihim selam. Pa su nastavili dalje ići, pa su došli do jedne skupine gdje su se djeca igrala, pa je uzeo Hadir alaihim i izdvojio jednog najljepšeg dječaka između njih, izdvojio ga i potom ga ubio. Kaže Sufjan u pokazivajući ovako svojim prstima preko vrata, da, da mu je odsekao glavu. Kada je to Musa alaihim vidio, nije se mogao strpiti, pa mu kaže, zar se kaže ubio, kaže dijete, koje nikakvo zlo nije počinilo, kaže mu, elem ekul leke, inne kerente stotije ma ije sobra, kaže, zar nisam rekao tebi. Prvi put kaže, zar nisam rekao da se nećeš moći strpiti. A sada mu kaže, zar nisam rekao tebi da se nećeš moći strpiti. Pa je došla ovdje e, jedna riječ ili dodatak leke, tebi sam kazao, sad ga korijem. Prvi put mu je oprostio. Prvi put je prošlo. No, međutim, sada kaže, zar tebi nisam rekao da se nećeš moći strpiti? Pa mu kaže, Musa alaih salam, ako te nakon ovoga nešto upitam, završili smo ti ja. Pa su došli u jedno mjesto, pa su našli jedan zid koji se bio iskrivio, pa ga trebalo popraviti. Pa ga je popravio Hadir, a ovi ih ljudi uprkos tome nisu htjeli ugostiti. Pa je Musa alaih salam kazao, subhanallah, kaže da si ti joj mogo suzeti nagradu za to što se uradio, jer oni nisu tebe ugostili, a obaveza im je da te ugoste. Pa kaže, ovo je, kaže, hada firaku bejni, obejnik, ovdje se ja ti rastajemo. Kaže poslanik, sallallahu alaihi wasallame, Allah se smilovao Musa'u, alaihi salam, da se je još malo strpio da nam kaže Allah Đelešanu priča, kaže te lijepe događaje od njega i od Hadra. Da se je samo malo strpio da nam Allah Đelešanu priča šta se je to dešavalo od čuda i postupaka koje je činio Hadir alaihissalam. Ovo bi bio hadis ne u cijelosti, nešto skraćen, skraćenoj verziji preveden, znači u kome je poslanik sallallahu alaihi sallam potvrdio da je Musa alaihissalam bio znači sa Hadirom i da su se vidjeli i da su se skupa družili i da je Musa alaihissalam poučavao se znanju od Hadira. I time je znači poslanik sallallahu alaihissalam negirao riječi židova koji su govorili da Musa alaihissalam koji je bio sa Hadirom nije Musa koji je poslan Benu Israilu. Priča Musa, ale i sa nam, i Hadira nosi u sebi brojne pouke iz kojih musliman može uzeti ibrate koji su mu neophodni. Pa mi ćemo uz Allahu te barake otala pomoć u nekoliko narednih predavanja, u najmanje tri, a možda i više predavanja, govoriti o ovoj priči. O priči Musa, ale i sa nam i Hadira, i sve ono što se veže, ponekad ćemo izići malo od te teme, ali bit će sve jednim ili drugim putem znači vezano za ovu priču i ono što se spominje u ovoj priči. je Allah te barak je otala u Kur'anu kada govori i spominje nama priče i kazivanja priješnjih naroda i poslanika, time ima prvenstveno za cilj da ljudi uzmu pouku s jedne strane i da se ugledaju sa druge strane. Jer duša čovjeka, draga moja braćo i cijenjene sestre, traži da se ugleda u nekome. Ne voli duša da bude sama, Kako ne voli da bude izolovana, tako da ne voli, ne voli ni da bude sama u nečemu. Nego voli da ima neko uz nju, da je pored nje, da je sa njom, pa onda biva čovjeku lakše. Pogledajte kako je kazala ona žena koja se zvala El Hansa, kad je brat njen ubijen bitci, kaže وَلَوْلَا كَثْرَةَ الْبَاكِينَ حَوْلِي عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي وَمَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ وَعَزِّ النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّأَسِي da kaže nije oko mene puno onih koji plaču za svojom braćom, a kaže gdje su njihova braća od moga brata. Hoće kazati, moj brat je ipak nešto posebno. Da nije toliko ljudi oko mene koji plaču za svojim bratom, ja bi sebe ubila. A gdje su njihova braća od moga brata? No međutim, kaže, ja svojoj duši tako olakšavam što se u njih ugledam. Pa znači duši je potrebno da se ugleda u nekoga ko je pogođen istom stvari. I zato kada čovjek vidi nekoga da je pogođen istim musibetom, kao što je on pogođen, biva njemu lakše i biva njegovoj duši lakše. I na to je uzvišeni Allah te barak je otala ukazao riječima وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَنْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ I neće vam ništa koristiti, kaže Allah te barak je otala stanovnicima džehennema, i neće vam ništa koristiti to što ste vi danas zajednički u vatri džehennemskoj. Ljudi su navikli na dunjaluku kada budu zajedno negdje pa ih pogodi jedan musibet da im je lakše. Kada je skupina. No međutim ovdje Allah Žešanu negira to njihovo svatanje i to njihovo razmišljanje i to njihovo ubjeđenje pa kaže neće vam koristiti ni malo to što ste zajednički u vatri. Budući da ste na dunjaluku tako postupali, to vam kaže na ahiretu ti kriteriji ne vrijede pa da čovjek na ahiretu vidi cijeli dunjaluk i sva Allahova tebare tala stvorenja u džehennemu, to neće ništa oblažiti njegovu patnju. Dok bi to oblažilo na dunjaluku, da čovjek izgubi dijete pa vidi i drugi ljudi, desetericu ili više da su izgubili svoju djecu u istoj nesreći, u potresu i sliš o tome, bi imamo puno lakše. No međutim, to na sudnjem danu ne vrijedi i takvi kriteriji tamo ne mogu znači proći, nego Allah te barek tala to negira pa kaže neće vam koristiti malo to što ste zajednički u vatri džehennemskoj. Isto tako pogledajte događaj ifka ili potvore Ajše, majke vjernika, radijallahu ta'ala anha, kada je bila, kaže, bekejtu lejletejni wa jeumen, hatta vanentu enel bukae faliku kebidi. Kaže, ja sam klakala dvije noći i cijeli dan. Smatrala sam, kaže, da će me plać rastrgati svu. Da će me potrgati. فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي Pa je došla jedna ensarika i tražila dozvolu da uđe kod mene. Kaže, pa sam joj dozvolila, kaže, pa je sjela i plakala sa mnom. Pa je Ajši bilo šta? Lakše. Kad još neko plače sa njom. Pa je Ajši, radi Allahu te Allah, lakše. Pa je vidjela, znači, još nekoga ko, ko se suosjeća sa njom, pa je, znači, tako olakšala svojoj duši. I znači, to je to druženje ili to je to ugledanje kada čovjek znači kada olakšava sam sebi. Zato uzvišeni Allah te barake od tala ispominje priče u Kur'anu i jeste poslaniku sallallahu sallam na početku njegove poslaničke misije pričao brojne priče i kazivanja priješnjih poslanika kao da mu se hoće kazati o Muhammede sallallahu alaihi wasallam ti prolaziš kroz nedaće i nevolje, no međutim pogledaj svoju braću poslanike i vjerovjesnike koji su bili prije tebe, pa se ugledaj na njih. Pa je poslanik sallallahu sallam pričao o sahabima brojne priče naroda koji su bili prije nas, priču vraćara, svećenika u kojima je iskušenje u vjeri i brojne druge priče iz kojih su oni znači uzimali pouke. Kaže Ebu Zer radijallahu anhu, nismo, kaže, mogli od mušrika nikuda pomaknuti. Ni lijevo, ni desno. Ko u okovima? Kaže, pa smo došli poslaniku sallallahu alaihi wasallam i kazali mu, o Allahu poslaniče, zar nećeš od Allaha, dželle še'nuhu, tražiti da nas pomogne? Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme nakon što se odmaknuo od njih i pocrvenio i razljutio se, kaže tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša. Bilo je, kaže, ljudi prije vas kojima su stavljali testeru na njihovu glavu i kaže prepolili bi i kaže tako da se da padne kaže na dvije strane u dvije polovine ali kaže toga ne bi vraćalo sa njegove vjere pa je poslanik sallallahu alejhi ve da bi njima olakšao ashabima muke i stanje i halu kome se nalaze, kaže, dešavalo se prije vas ljudima ono što se ne dešava, gore stvari, pa im je onda bilo lakše. Pa zato kada čovjek zna da je iskušenje Allahov te barak i otala sunnet na zemlji, lakše će podnijeti iskušenja kroz koja prolazi. Pa koliko je uleme po zatvorima, koji su bolji od nas, koji su možda odabrani Allahovi Đelšanu robovi na zemlji, a nisu godinama vidjeli sunčeve zrake koliko je takvih koji istruhnu i osuđeni po nekoliko doživotnih robija. Tri, četiri doživotne robije, da njegove kosti moraju robijati. Ne samo onda tijelo robija, nego kosti da robijaju kao pouka živima, da čuvaju svoje kosti. Pa kada čovjek zna da su oni prolazili kroz takva iskušenja, onda sigurno bivamo lakše i može se strpiti na jezijetima i nadaćama koje ga snalaze. Bileže Buhare i Muslim u svojim vjerodostanim hadijskim zbirkama od Ibnu Mesauda, radijallahu ta'ala anhu, da je kazao kada je bio dan Huneyna, poslanik sallallahu alejhi ve selleme je podijelio plijen ljudima. Pa je dao jednim ljudima više nego drugima. I to je bio hikmet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ponekad bi dao čovjeku koji ne zaslužuje puno, a onome koji zaslužuje dao mu malo. Da bi popravio onoga koji nije bio dobar. Kad bi došao pustinjak i pitao poslanika sallallahu alejhi ve selleme nešto, on bi mu odgovorio. Na pitanje koji da ga je upitao Ebu Bekr ili Omer, dobio bi lekciju da nakon toga nikad više ne bi upitao ništa. Pa je prema pustinjaku bio blag, a prema odabranim ashabima bio je žestok. Iz hikmeta i mudrosti. Iz hikmeta i mudrosti. Tako isto u ovome slučaju. Pa je podijelio plijen po viđenju nekih nepravedno. A nemoguće je da poslanik bude nepravedan. Pa je rekao jedan čovjek, ovom se kaže podjelom nije htjelo Allahov zadovoljstvo i nije se htjela pravda. Pa je kazao Abdullah ibn Mesaud, tako mi Allaha kaže, otići ću poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kazati mu šta je ovaj čovjek rekao. Pa kada mu je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem se naljutio i kazao Allah se smilovao Musau. Uistinu je on uznemiravan više od ovoga pa se je strpio. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme šta je rekao? Allah se smilovao Musau, traži sebi Allahov poslanik nekoga u koga će se ugledati. Ko je prošao kroz ono kroz što poslanik sallallahu alejhi ve prolazi ili ono što doživljava. Pa je našao Musa a.s. Pa kaže Allah se smilovao Musa a.s. On je uznemiravan više od ovoga. Pa se je strpio. Svakako ovo ne znači da je Musa a.s. uznemiravan više od Allahovog poslanika općenito. Ne nikako. Nego u ovome pogledu. Znači da su ga uznemiravali u ovome pogledu više nego poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a sigurno najveća iskušenja je imao naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve Pa je iz tog razloga uzvišeni Allah Đelešanu posvetio jednu trećinu Kur'ana pričama. Jedna trećina su kazivanja, jedna trećina su akaid, jedna trećina su propisi. Jedna trećina u Kur'anu govori o pričama. Da bi ljudi uzeli iz ti, iz ti priča pouke. Uzvišeni Allah te barak tala kada počinje suru Jusuf, kaže Nahnu nekussu alejke ahsenel kasas bima euhajna ilejke hadel Kur'an wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin i mi tako objavljujući ovaj Kur'an govorimo najljepše događaje i najljepše priče i najljepša kazivanja iako prije toga ništa nisi znao nisi to poznavao ovo je početak sure Yusuf Allah Žešanu završava suru Yusuf pa kaže da kad kana fi qasasihim ibratun ni ulil albab u istinu u njihovim pričama nakon priče Jusuf a.s. u zadnjem ajetu sure Jusuf, Allah Žešanu kaže u istinu njihovim pričama su velike pouke za razumom obdarene. U pričama poslanika, priča Jusuf a.s. i u drugim, fi kasasihim, u njihovim pričama, u množini, su pouke za razumom obdarene. Ma kjane hadisen juftara. To nisu lažne priče. I lažna kazivanja, to istinito, Allah te barake, wa ta'ala govori ljudima. Pa su u pričama kuranskim velike pouke. Jedna od tih priča kuranski, koja možda po svome, po svojoj dužini nije velika, ali nosi brojne pouke, jeste priča Musa a.s. sa Hadirom. Kako da ne bude velika ta priča kad je u njoj, kad u njoj učestvuju jedan ili dva poslanika? Vidjet ćemo, s odno razilaženju. I kad se u njoj govori o sticanju znanja, o učenju, o poučavanju, o saboru na putu sticanja znanja i slično tome. Jer je znanje lijek za sve bolesti u vjeri. Nema bolesti koja čovjeka može zadesiti u vjeri, a da je znanje ne može izliječiti. A bez znanja čovjek će biti poguđen sa sve jednom bolešći, bolešću i nema epidemije da neće zahvatiti umet kada ne bude, znači, poznavao Allahu Đelšanu vjeru. Prije sedmicu ili dvije dana čovjek u Pakistanu je zaklao svoju ženu i četvoro djece. Prinoseći ih kao žrtvu duši poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme za njegov rođendan. Svoju ženu, vlastitu i četvoro djece. Ima li džehla i neznanja nakon ovoga neznanja? Nije bio lud. Čovjek prosjetni radnik i žena učiteljica, prosjetna radnica i tako dalje. Normalna, normalan svijet, muslimani. Želja ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ali ljubav ne šerijatska nego ljubav mušrička i više nego mušička. Pa onda čovjek učini takav zločin. To je sve neznanje. Pa je znanje lijek za svaku bolest. Pa zato je Musa a.s. dok je čuo, kaže, gospodar moj, kako da dođem do njega? Ibn Mas'ud radijallahu anhu kaže, kako bi dođe Buhari i Muslim, tako mi Allaha, nema ni jednog ajeta u Allahovi knjiza da ne znam gdje je objavljen. Nikada je objavljen, ni zbog čega je objavljen. A kaže, tako mi Allaha da znam bilo koga, na kugli zemaljskoj da bolje to poznaje od mene, a da mu se može prići, kaže, ja bih odsedlao moju jahalicu. Ne bih ga ostavio na miru, dok ne bih otišao da se poučim tome znanju. U priči Musa alaih i Hadira kaže se El Hadir ili El Hibr. Neki kažu El Hibr, a neki kažu El Hadir. Ali El Hadir ispravljeno. El Hadir. Postavlja se prvo pitanje ovaj čovjek, El Hadir, je li on poslanik? ili on dobri čovjek i dobri Allahov rob. Tu se islamski učenjaci razilaze. Možda će neko kazati, a da li se za to vežu šerijatski propisi? Kazali mi da je on poslanik ili da nije poslanik, ima li to veze sa šerijatskim propisima? Kažemo ima. Ima veze sa šerijatskim propisima. Spominje Ibnul Hajar El Askalani u svome dijelu El Isabe u drugom tomu. Od Ibnul Munadija da je rekao smatranjem da je Hadir poslanik odveziva se, kaže, prvi čvor dalaleta za koga su se uhvatili za nadeka. Oni koji su napustili svoju vjeru ili koji su se okrenuli od islama. Jer oni se drže za taj čvor da je ovaj El Hadir, da je on dobri rob, a da nije poslanik. Jer ima jedna skupina od zalutali koji kažu, jedan od njih kaže, kako spominje Ibn Hajar u spomenutom dijelu, kaže, Meqamu nubuvati fi berzahin fuvajka rasuli vodunel voli. Mjesto kaže nubuvata u berzahu, u kaburu, je kaže iznad poslanstva, a ispod evlije. Poznata izreka kod zagriženih sufijskih predvodnika kažu da je mjesto nubuvata u kaburu iznad poslanstva malo, ali je ispod Evlije. Pa oni smatraju da je Evlija šta? Veći nego poslanik. A to je Valanun Mubin. To je jasna zabluda i očita zabluda i nakon toga ne treba zabluda. To je dovoljno čovjeku zablude za vatru džehennemsku. Ne treba mu više od toga. Da smatra da je čovjek koji je dobar ili Allahov rob pokoran Evlija da je bolji od poslanika. To je suprotno konsensusu ehlu sunneta ol džemata. Islamski učenjaci se spore da li je ovaj čovjek bio vjerovjesnik ili je bio samo u Eli dobri čovjek. Oni koji kažu da je bio vjerovjesnik dokazuju to riječima Allaha Đelešanu kada je rekao Al-Hadir وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِ I kaže ja to nisam uradio od sebe. Nakon što je učinio ove stvari koje smo spominjali, što je ubio dijete i probio lađu i tako dalje, kaže ja to nisam uradio od sebe. Pa kažu vidite da ovo jasno da mu je dolazila objava, jer on to ne čini, ne čini od sebe Isto tako, وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا ilma I mi ga pouči smo od nas znanju. Pa kažu, vidite ga je Allah Želšanu poučavao znanju. A neće Allah Želšanu poučavati znanju, nego poslanika. Naročito ovakvom znanju. Da radi čovjek ovakve stvari koje ne mogu raditi obični ljudi. Ko je taj ko može imati nekakvo znanje, da priziva nekakvo znanje pa da ubije dijete i da probije lađu i slične stvari, znaš ubistvo toga djeteta? To ne može uraditi niko nego ko dobija znači objavu od uzvišenog Allaha te barake o teala. Kažu neki učenjaci, postoji mogućnost da je u vrijeme Hadira živio drugi poslanik koji ga je poučio tome znanju, pa mu naredio da tako učini. Naredbu mu da laže šanu. No međutim, mnogi su učenjaci kazali da ovo mišljenje nije prihvatljivo. Nema zato argumenta nikakvog i to su samo puke pretpostavke. Da je tu bio još jedan poslanik koji je poučavao. Da je tu bio još jedan poslanik, mi kažemo Musa, ale i salam bi otišao šta? njemu direktno. Ne bi došao kod Hadira, nego bi, ili bi Allah ženu uputio direktno tome poslaniku koji je bio sigurno veći od samog Hadira. Isto tako kažu, kako to da Hadir, ili kako to da Musa selam uzima znanje od ovoga Hadira, a Musa selam bolji od njega. Ili kako da Musa slijedi koji je poslanik, da slijedi čovjeka koji nije poslanik, jeste i slično tome. Pa to znači sve argumenti da je ovaj čovjek, da je bio poslanik odnosno bolje kazati da je bio vjerovjesnik. Jer postoji razlika između vjerovjesnika i poslanika, pa je on bio vjerovjesnik. I to je mišljenje džumhura islamskih učenjaka. Većina islamskih učenjaka smatra da je on bio vjerovjesnik. Pitanje je i ičtihad priroda svatanja, znači argumentata. Jedan dio učenjaka kažu da je ovaj čovjek bio melek. Kažu bio melek. No međutim kaže imam ne ovi nakon što je spomenuo ovo mišljenje kaže to je baltil, to je ništa Zato nema nikakvog argumenta. Drugo pitanje koje se ovdje postavlja jeste da li je u istinu Hadir a.s. bio učeniji od Musa a.s. Odgovor nije. Nije bio učeniji od Musa a.s. On je bio učeniji od njega u ovome segmentu. Ili o ovome čemu ga je poučavao. Samo u tome je bio učeniji od Musa a.s. Što se tiče drugih stvari, u tome Musa bio učeniji bez razilaženja. Jer kaže Hadir kako se spomenulo hadisu, kaže, o Musa, kaže, ja imam znanje koje ti nemaš, a ti imaš znanje koje ja nemam. Kako se ovo može shvatiti? Da je popola, jel? No, međutim, imamo predaju kod Buharije drugu, u kojoj se kaže, kada je Musa, a.s. došao da se pouči znanje kod Hadira, kaže, o Musa, emma je kfike, enne te urate bije dejik, u enel vahje je tik, o Musa, kaže, zar ti nije dovoljno to što imaš, kaže, te vrate, u svojim rukama, ti ga držiš, tebi je objavljen. I to što ti objava dolazi, to ti nije dovoljno. Kao da kaže, ja nemam ni te vrata, ni objave. U smislu, nemam, jeli, poslanice kao što je ti imaš. Pa što ukazuje? Sigurno da je, da je Musa, ale i salam, da je bio učeni od, od Hadira. Pa je znači Musa, ale i salam, bio u svoje vrijeme najučeniji čovjek. No međutim, htio je uzvišeni Allah Đelešanuhu da ukori Musa, ale i salam, i da mu pokaže da čovjek treba biti skroman, Da ne treba znači da se hvali sa svojim znanjem ili da sebe smatra da je najučeniji, već treba uvijek to znanje da vrati uzvišenom Allahu Đelešanuhu i s te strane i dolaze riječi u Leme kada čujete negdje neko odgovorio od islamskih učenjaka na neko pitanje, fetvo i kaže na kraju Wallahu e'alem. Allah najbolje zna. To ne znači Allah najbolje zna da on sumnja ono što je kazao. Ili da kaže ja sam rekao ovo pa ako nije jeste onda drugačije. Nego kaže Allah najbolje zna koristeći onu islamsku etiku i edeb sa Allahom te barake od tala da ne bi bilo da se čovjek znači time hvališe svojim znanjem ili da smatra sebe da je nepogrešiv. Iako čovjek koji znači govori u vjeri može pogriješiti. Nepogrešivost pripada samo poslaniku sallallahu alejhi ve I zato jeste Allahu poslanik rekao "A di su koga bilježe Buhari i Muslim od Ebu Hureyre i da al hakimu fe sabe fe ajran, wa u inahta fe lehu eđrun kada kaže jedan mučtehid ili čovjek koji ima pravo na ijtihad da raz, razumije vaše rijatsko pravne argumente, kada čini taj ičtihad, pa kada pogodi, ima dvije nagrade. A kada pogriješi, ima, ima jednu nagradu. Čovjek čini ičtihad i ima pravo i adekvatna je ličnost da čini ičtihad, pa pogriješi, ima jednu nagradu. A ako pogodi u svom ičtihadu, ima dvije nagrade. Ima dvije nagrade zato što je ičtihadio i uložio svoj trud i svoje vrijeme – s jedne strane ima nagradu i s druge strane ima nagradu zato što je pogodio. Pa ima dvije nagrade. A onaj koji je ičtihadio i uložio truda, nije pogodio, ima nagradu ulaganja truda. A nema nagrade pogodka, nije pogodio. Pa u svakom slučaju on je nagrađen. I zato poslanik sallallahu alaihi sallam kada je poslao one dvije skupine ashaba da idu i da kazne pleme Benu Kurejvo, kazao je nemojte nigdje i kim di uklanjati neko kod njih. U njihovom mjestu. Pa kad su bili na putu, ashabi se razišli došlo vrijeme i kindija, ne mogu stići. Jedni kažu, Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, nije htio ništa nego da nas požuri samo time. A namaz ima svoje vrijeme. Inna salata kjane talen mu'minine kitaben me ukuta. Namaz je vjednicima određena vremena propisan. Nema pravo niko da pomjera namaz mimo njegovog vremena. Može se kindija pomjeriti u podnesko vrijeme. Ili podnesko i kindijsko. A ne može i kindijsko u akšemsko. Po konsensusu leme. Kažu, moramo ga klanjati pravom vremenu. Drugi kažu, Bože, sačuvaj, Pa Allahov poslanik je najučeniji, on najbolje poznaje Allahove granice. On nam je rekao da ne smijemo klanjati nego tamo. Ne zanima nas, klanjali ga posle akšama, poslije, klanjali Hindiju, posle akšama, posle jacije, na sabah, nema nego i Hindija se tamo klanjali. Allahov poslanik rekao tamo da se klanja. I to je veliki spor među ulemom, ko je u pravu bio, ispravno je vallahu teala alem, Allah najbolje zna da je u pravu ona skupina koja je klanjala u pravo vrijeme, no međutim to sada nije bitno ovdje, bitno je kazati da kada su se vratili poslaniku sallallahu alejhi i kada su kada su mu ispričali šta se desilo, znate šta je uradio poslanik sallallahu alejhi ve selleme? Naljutio se. Nije, nego se osmijehnuo. Osmijehnuo se i nije ukorio ni jednu ni drugu skupinu. Zbog čega? Zato što i jedna i druga skupina razumijevala te argumente i imala pravo da ih razumije. I mogli su se razumjeti jedni i drugi argumenti na ovakav način i ovakav način. Pa nije ukorio ni jednu ni drugu skupinu. Allah Đelšanu oprostio jednoj i drugoj skupini. Jednu nagradio sa dvije nagrada bez obzira koja ona bila, a drugu nagradio sa jednom nagradom bez obzira koja ona bila. Pa kako ćeš koriti čovjeka koji ima jednu nagradu? Čovjek htio dobro, pa pogriješio. Htio dobro, pa pogriješio. I ti ga koriš. Pa Allah mu oprostio i Allah ga nagradio po nije. To nije po dijelu, braćo. Jer Allah Đelšanu da nas nagrađuje po dijelu, Allah zna šta bilo naših dijela. Zato je Allahom milost da nagrađuje po nijetu. To je blagodat i milost Allaha prema nam. I Allah ga nagradio i Allah mu oprostio, a ti ga koriš. I ti ga vrijeđaš i slično tome. To je neispravno. Pa nije poslanik sa osvrame ovdje znači ukorio ni jednu od dvije skupine zbog ičtihada. Omar radijallahu ta'ala anhu. A ko je Omar? Dolazi mu čovjek i kaže mu, vladaru pravovjerni, ima li, kaže, kod vas iskupine za prst? Prst jedan. Ko ti otkine prst? Kakva je iskupina u šarijatu? Omer pito, lijevo desno, nije našo nikod koga odgovora. Kaže, nema ništa, nego kaže, kod mene, kaže, iskupi nas hodno prstu i njegovoj ulozi. Pa prsti imaju različite uloge i jedan se prst koristi više od drugoga, više koristi nego drugi. Pa je ovaj prst najkorisnik u čovjeka, palac, najveću ulogu ima. I time se čovjek razlikuje od drugih životinja, stvorenja, hoće kada tijelo životinja se razlikuje. Može uzeti ovako kaže se da je čovjek hajvanun natik, da je čovjek hajvan koji priča, tako se kaže u arapskom. Jer u arapskom hajvan znači sve što je živo, što ima dušu. Haj. Od toga je haj je živ. Pa je toga došlo hajvan živ je, ima dušu u sebi. Pa se čovjek razlikuje od hajvana, što ima ovaj prst, pa može sa njim obuhvatiti sve. Allahova milost, pogledajte prste, kada ih stavite ovako, kako su različite dužine. A kada ih skupite ovako, pa su svi jednaki, ista dužina. Pa se mogu staviti u šaku. Ovaj prst ima posebnu vrijednost. Pa je Omer radijallahu gledao shodno vrijednosti i ulozi prsta, pa kaže ne, ova ima toliko, ovaj toliko, ovaj toliko. U redu. Omer radi anhu, je li pravo? Je li pogodio? Allah zna. No međutim, nećemo kazati da nije Allah zna, a vidjet ćemo da li je. Muslimani su ostali da rade po pitanju, po fetvi Omera, dugo vremena. Kaže se da su čak ostali da rade do vremena Muavije, Ibn Bisufjana, do njegovog hilafeta da su ostali da rade po fetve Omara. Ako ne bude, ovo pod uslom, da nije ispravan rivajet koga prenosi Sufjane Seuri u svome dijelu al džamije, u kojoj se spominje da je Omer radijallahu nakon što je ovo kazao, da mu je došla knjiga koju je napisao poslanik sallallahu alejhi Amru ibn Hazmu, u kojoj je stojalo da je rekao fil jedi hamsun wa fi rijli hamsun min al ibil. Ruci pripada 50 deva i nozi pripada 50 deva. Ako ne bude ovaj rivajet ispravan, onda ostaje da su muslimani radili po ovome do vremena Muavije. Kada je spomenuto Ibnu Abbasu ovo pitanje, Ibnu Abbasu, pa je rekao, kaže, čuo sam poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da je rekao, ili rekao, rekao je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, hazihi wa hazihi seva, ovaj i ovaj su isti. U drugoj predaji se kaže, koji obideži Imam Nesai i Ibn Mađe i kaže Ibn Hajar u 12. tomu Fetolbarija da je ova predaja dobra, kaže El osabija se la kullu hunne fi hinne ašru mine libil. Kaže, svi prsti su isti. Za svaki prst pripada po deset deva. Svi prsti su isti, za svaki prst pripada čovjeku po deset deva. Pa je ovo znači preneseno od poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame. Omer radijallahu anhu nije čuo za ovaj propis i nije znao za ovaj hadis pa je ičtihadio. Dobro, Omer radijallahu anhu, nagrađen ili kažnjen? Nagrađen. Jer je on pita, on je tražio, on je svoj trud uložio i mogućnosti kojima je raspolagao, nakon toga ga uzvišeni Allah ne duži. Pa je Omer radijallahu anhu kazao ono što je znao i ono do čega je došao, mimo toga nije bio zadužen znači ni da govori. Bileži Ibnul Munzir sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je Šabi rekao, poznati Davin, Šabi rekao, kaže, bio sam ko Šurejha, pa mu je, kaže, došao jedan čovjek i upitao ga, kaže, o fidiji i iskupini za prst. Pa mu je rekao, za svake, kaže, prst po deset deva. A ovaj čovjek odmah putem logike kaže, subhanala, ovaj, kaže, palac i mali isti po deset deva njih dvojica, kako to kaže? Pa mu kaže, Šurej, kaže, propao da Bog da sunnet brani, kaže, kijas i analogiju. Ako imaš hadis, kakav kijas i analogija nakon hadisa? Spomeneš čovjeku hadis, kaže, a kaže, je logično. Je li moguće, kaže? Je li zamislivo da bi poslanik sa tako i tako? Pa čekaj, hadis kod Buhari u njegovom sahihu. Šta je logično ili šta je zamislivo? To je jasno. Desilo se i bilo. Umet se složio na ispravnost hadisa i složio se da hadis nije dokinut. I onda čovjek počne tim filozofskim putevima da dođe na kraju da porekne hadis. Pa kaže, teško ti se kaže, sunnet brani analogiju, kaže slijedi, a nemoj novotarije uvoditi. Pa znači, kada čovjek uloži trud, gledajući Kur'an i sunnet, pa ako pogodi, će dvije nagrade, a ako promaši, će jednu nagradu. Nakon toga, Musa, ale i sam, znači, dolazi do mjesta gdje se nalazi Hadir, nije primijetio odnosno zaboravio je obavijestiti Juša Musa a.s. kada je riba iskočila, isklizla iz krbeta, pa su nastavili dalje ići. Falemma džavaza kale li fetahu atina gadaena lekad lekina min seferina hada nasaba. I kada oni pređoše ono mjesto na kome su se trebali zaustaviti, rekće Musa a.s. ome svome dječaku, daj nam, kaže, naš ručak. Mi se umorismo od ovoga našeg puta. Ovaj nas naš put izmori. Felemma džaueza. I kada oni pređoše to mjesto, mi se umorišmo. Pa kaže ovdje mu Fesiri, umorio se Musa a.s. od onoga mjesta kada je nastavio ići dalje kuda nije trebao ići. Jer to si išao onako, to je na fila. Bez potrebe, tuda nisi trebao ići. Trebao si stati na tom mjestu. E to kada si zaboravio i krenuo dalje, e zbog toga si se umorio kaže sva su se umorili, pa onda ima još jedan dupli umor, a to je da se vratiš gdje? Nazad, gdje si trebao da budeš. Kada mu je to kazao, onda se je sjetio, znači Juša, da je tu isklizla riba i da su trebali tu da ostanu. Pa su se nakon toga vratili svojim stopama nazad. Nakon toga Musa a.s. dolazi do Hadira i počinje, znači počinje njegovo druženje sa Hadirom a.s u kome se nalaze brojne pouke o kojima ćemo mi inšalahu tala pričati u, našim narednim predavanjima uz Allahu te barake od tala pomoć moleću Allaha Đelešanu da nas pouči našoj vjeri popravi naša djela i stanja naših porodica i stanja muslimana u cijelom svijetu Allahu te ala alem wa sallallahu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa sahabi ježmajnu